sy beerman of vir sy broer voorhou, Je moet die Heere dien, nie, want allemaal zal mij dien, klein en groot, sê die Heere. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes denk nie. So sê die Heere, hy wat die son bedag vlot skyn, die maan en sterre beveel om nacht te skitter, hy wat die seerert onstuimig laat word, wat sy golwe laat druis, wie sy naam Heere die Almachtige is, eers as hierdie dinge uit met teenwoordigheid verdwijnt sê die Heere, sal die nageslag van Israël ophou om voor altijd in my teenwoordigheid een nasie te wees. So sê die Heere, as die hemel daarboe afgemeet kan worden en als die fundamenten van die aarde daaronder vastgesteld kan worden, zal ik die hele nageslag van Israël verwerp oor alles wat hulle gedoen het, sê die Heere. Daar kom een tijd, sê die Heere, dat hierdie staat vir my herbou sal word van die gananeldoering af tot bij die hoekpoort. Die maatlijn zal van daar af recht loop tot bij die gare bevel en dan zal dit zwaai nog goed toe. Die hele dal waar lijken en as weggegooi word, en al die terrasse tot bij Kedron spruit en ooswaarts tot bij die perdepoort zal aan die Heere gewaai wees. Dit zal nooit weer uitgeruk of platgeslaan worden.